Esiet sveicināti, skan atkal raidījums ielūdz Gregors skolu un pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Iesākot šo raidījumu, vispirms par aktualitātēm skolā, uz ko arī jūs esat ielūgti un aicināti piedalīties. Kā parasti turpinās Gregors skolas dievkalpojumi ceturtdienās septiņos vakarā Jāņa baznīcā saldū, tāpat arī alfa kurs skolas kamīnzālē katru trešdienu pulksten septiņos vakarā. Skolas īpašie viesi šajā mēnesī katru otrdienu no 3 līdz 5 vakarā lekciju kursu eklezioloģijā jeb mācībā par baznīcu lasa Lielba arhibīskaps Jānis Vanaks. Un tad kāda īpaši priecīga vēsts no 7. līdz 8. decembrim skolā notiks Gregors skolas rekolekcijas. Tātad no piekdienas vakara pulksten septiņiem līdz sestdienai astoņiem vakarā notiks šis brīnišķīgais pasākums, kura laikā būs dažādas lekcijas, aizlūkšanas, iespējams saņemt arī personīgas aizlūkšanas, daudz un dažādas vēl citas brīnišķīgas iespējas. Rekolekcija temats šajā reizē būs svētapšana. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 638 22 403. Vēlreiz atkārtoju 638 22 403. Vai arī rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. Vairāk arī dažādi citi informācija par skolu varat iegūt tās mājas lapā www.gregors.lv. manas ausīs, lai es varu dzirdēt tavu vēsti. Dievs svētais gars, atver manas acīs, lai es varu nas ruas. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam dāvans runāt praviešu spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu kā gribēdams. Tādus vārdus mēs varam lasīt Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā. Un kā jau jūs droši vien varat nojaust, mūsu šī raidījuma temats – svētā gara dāvans. Tik tiešām, svētā gara dāvans Kas ir svētā gara dāvans, kam tās būtu vajadzīgas, kādēļ tās ir lietojamas? Manuprāt, šis ir viens temats, kas ir ļoti būtisks katrā gadījumā vai situācijā, kad ir runa par kalpošanu. Manuprāt, ļoti interesants ir fakts, ka Jēzus Kristus, sūtīdams savus mācekļus misijā, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Viņš nevis vienkārši saka, ejiet, dariet visi kārtībā, viņš piekodina palikt Jeruzālēmē tik ilgi, kamēr viņi saņems svētā gara spēku no augšienes, kamēr viņi tiks apģērbti ar šo spēku, svaidīti ar īpašu svētā gara svaidījumu, apdāvināti ar svētā gara dāvanām, un tajā spēkā viņi varēs iet un darīt par mācekļiem, iet un būt liecinieki līdz pat pasaules galam. Manuprāt, šis ir temats, par kuru nepelnīt maz mūsu laikos mēs runājam kristīgajā baznīcā. Mēs bieži vien cilvēkus gatavojam kalpošanai, mēs bieži vien ejam kalpot, mēs bieži vien citus sūtam kalpot, bet bieži vien mēs pat nepieminam šo būtisko jautājumu, bez kura Kristus aizliedz vispār viņa mācekļiem doties kalpot. Spēku no svētā gara, dāvans, ko gars dod, lai pārdabiskā veidā Dievs pats varētu caur mums darīt savu darbu un darīt par saviem bērniem cilvēkus, kas viņu vēl nepazīst. Droši vien, ka tas ir temats, par kuru mēs varētu veltīt veselu raidījumu ciklu, un es pieļauju, ka kādā brīdī mēs to arī varētu darīt, kad mēs varētu kādai vienai dāvanai vai kādām dažām dāvanām veltīt katru atsevišķu raidījumu. Pie iespējas, droši vien, ka tā arī mēs varēsim darīt, taču šoreiz mēs nolēmām veltīt laiku, lai vienkārši iepazītos ar šo jautājumu kā tādu. Un mēs arī jautājām kādiem cilvēkiem, kurus satikām, ko viņi zina par Svēto garu un par tā dāvanām. Nu, es zinu tik daudz, ka viņas ir ļoti labas un cilvēkam tās ir nepieciešamas. Galvenais ir, lai ir mīlestība, Ir daudz svētā gara dāvanas. Viena no tām, kas varētu nosaukt, ir prieks. Man, piemēram, prieks. <laughs> Svētā gara dāvanas ir arī uh, mēlēs runāšana, pravietošana, jā? Mm. mīlestība, laipnība, labprātība, lēnprātība. Visas labās lietas nāk no svētā gara un no dieva, jo mēs paši neesam labi. Dievs ir tas, kas mūsos ir labs. Zinu to, ka Dievs to dod tikai saviem bērniem, tieši saviem bērniem, kas ir pieņēmuši Jēzu par savu glābēju. Viņš apdāvina savus bērnus ar dāvanām. Un tās dāvanas ir domātas priekš citiem cilvēkiem, lai citus glābtu un lai palīdzētu gan kristiešiem, gan arī neticīgiem cilvēkiem. Svētais gars dod dāvanas saviem ticīgajiem, lai viņi varētu kalpot ar tām draudzē. Ir dažādi cilvēki un ir dažādas dāvanas. Ir kalpotāji, kas sludina dievu vārdu, ir cilvēki, kas kalpo diakonijā vai, vai tādā nozarē atkal. Un ļoti dažādi, un visas šīs svētā gara dāvanas ir, lai celtu draugu un lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir draudzē. Svētā gada dāvanas nav kādas spējas vai talanti, bet tās patiešām ir dāvanas, ko Dievs dod tiem cilvēkiem, kurus Viņš ir aicinājis, izredzējis un darījis par saviem bērniem. Tās ir domātas, lai caur tām pats Dievs caur šiem cilvēkiem kalpotu draudzē, lai celtu draugu savu miesu virs zemes. Es zinu, ka viņas ir un ka tas ir labi, un ar to arī pietiek. Dievs katram ir devis kā dāvana, lai mēs varētu nest svētību, lai būtu par svētību citiem. Un ir tiešām dažādas šīs dāvanas, bet ir viens šis kungs, ir viens Dievs, kas tās ir devis. Svētā gara dāvāns ir daudz un brīnišķīgs. Pirmā un lielākā ir Mēs varam pasludināt Dieva vārdu un darīt to uzrunājot otru cilvēku. Bet varbūt tā nav pirmā. To svētais gars zina. Un vispār dāvāns parasti ir tāds, ka netiek numurēts 1, 2, 3. Un svētajos rakstos arī uzskaitījums varbūt nav tik būtisks. Tur nav liks, tur, kas svarīgāks vai nav svarīgāks. Manuprāt, svarīgākā dāvana ir uzrunāt cilvēku viņam saprotamā valodā, lai cilvēks redzētu, kā svētie raksti viņu atrisina to problēmu, kāda viņam ir, palīdz viņam šajā pasaulē dzīvot, palīdz izlīdzināties ar Dievu no tuvākajiem un ka Dieva vārds ir dzīves dzīves. Tā ir svarīga lieta pasludināt Dievu vārdu nevis nu, kā kaut kādu tādu labu pamācību, bet es varu pieņemt vai nepieņemt, bet pasludināt tā, ka tas ir tieši manā patreizajā dzīves situācijā. Tas ir vārds, kas man atbild, tas ir vārds, kas man palīdz. Svētā gara dāvāns ir arī dziedināšana. Un nu, tā ir ļoti fantastiska lieta, ka cilvēki tiek dziedināti. Jo dziedināšana notiek garā, dvēselē un miesā. Tā tad ir vairākos līmeņos. Tas var nenotikt vienlaicīgi. Cilvēkiem vienmēr patīk mīsīgās dziedināšanas. Neskaitāmas reizes esmu redzējis, kā tas notiek un cik brīnišķīgi tas notiek. Kad cilvēks acu mirklī tiek dziedināts mīsīgi, bet bieži vien pēc tam ir vajadzīga arī garīga aprūpe. Dziedināšana, pirmā dziedināšana mīsīgā iet uz garīgo aprūpi. Ja tā nenotiek, nenotiek, tad var gadīties, ka cilvēks atslīd atpakaļ. Ir arī tāda skumīga gadījuma, ka cilvēks turpina savu dzīvesveidu, nelabojās, un viņš atslīd atpakaļ. Tad arī tā mīsīgā kaitījuma kaut kā atnāk atpakaļ. Cilvēks saka, es netapu dziedināts, tu tapu dziedināts. Bet tev pēc tam bija jāizlīdzinās ar cilvēkiem, vai bija vēl kāda lieta jādara, ko Dievs norādīja, ko cilvēks neizdarīja. Un vēl viena brīnišķīga lielā svētā gara dāvana ir, ka cilvēks spēj izzīt tums gars. Tas ir tās galvenās svētā gara dāvanas, kuras esmu redzējis pasaulē. Te mums bija iespēja dzirdēt dažādus viedokļus par to, kas ir svētā gara dāvans, taču, lai runātu par šo jautājumu tālāk, mēs esam aicinājuši uz sarunu prāvestu Uģi Brūkleni, kas ir arī Gregors skolas pasniedzējs un māca tieši šo priekšmetu par svētā gara dāvanām skolā. Kā jūs teiktu, kas ir svētā gara dāvanas? Svētā gara dāvanas ir īpašas spējas, dāvanas, ko ir devis svētais gars kristītam cilvēkam. Kurā vietā Bībelē par to ir runāts? Droši vien, ka jaunajā darībā. Nu jā, bez šaubām jaunā darība ir viennozīmīgi pilna ar to, kaut vai tā rakstu vieta, kur ir teikts, kādu katrs dāvana saņēmis, ar to kalpojiet cit citam Un tāpat arī citās vietās, gan pirmajā vēstulē korintiešiem, ir rakstīts par dažādām dāvanām, dažādām kalpošanām, un ka to arī svētais gars piešķir tā, kā viņš to grib. Vai jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt, kas tās ir par spējām, vai tās ir kaut kādas iedzimtas spējas, vai mēs viņas iegūstam un kā viņas izpaužās? Katrā ziņā tā ir garīgā ziņā iedzimta spēja, jo tad, kad mēs piedzimstam no jauna, kā jaunie cilvēki, tad arī šim jaunajam cilvēkam svētais gars ir devis kādu īpašu kalpošanas dāvanu un uzdevumu, kāpēc viņš ir un ko viņš arī ir aicināts piepildīt. Un šajā gadījumā mēs varam tā klasificēt, ka tās ir 20 dažādas svētā gara dāvanas, no kurām vismaz viena ir katram kristītajam cilvēkam. Nu, jūs varētu minēt kādu piemēru? Piemēram, būtu iedrošināšanas dāvana. Tā ir dāvana kādu cilvēku iedrošināt, parādot gan šo cerību, parādot gan šo dievu uzticamību, parādot gan ar to, ko Dievs ir darījis, gan arī to, ko Viņš ir solījis, ja darīt. Viņš tādā īpašā veidā var kādu uzrunāt. Vai atkal cita dāvana ir, piemēram, palīdzēšana. Palīdzēšana tas nozīmē, ka atkal cilvēks ar šo palīdzēšanas dāvanu spēj piecelt, spēj praktiskā veidā sniegt atbalstu un tā tālāk. Protams, tur arī vēl mācīšanas dāvanas, tur ir arī vēl devīgums kā dāvana un vēl cits dāvans, ko mēs varam rakstos lasīt. Tad, principā, katra katram mums tiek iedota kāda dāvana kristībā. Bet kā es to dāvanu sevī varu atklāt? Kā es varu zināt, ka man ir mācīšanas dāvana? Jā, nu, tas atklāšanas process ir ļoti svarīgs. Tas ir tas, ko šobrīd mēs, piemēram, darām Gregoras skolā. Mēs ejam cauri šim kursam, kur mēs tā soli pa solim kopā gan paskatāmies uz tām aktivitātēm, ko mēs jau darām, to, kas mums ir padevies, to, kas mums sagādājas gandarījumu, un mēs skatāmies uz jau esošo situāciju, ejot cauri dažādiem testiem un dažādām arī tomēr lūkšanām un rakstu studijām, un tas ir tāds pakāpenisks process, kurā mēs to atklājam. Mēs tādā kopībā šajā draudzē atklājam, kas tad ir tas īpašais, kas katram mums ir. Bet kāpēc Dievs dod svētā gara dāvanas? Tas mērķis ir stiprināt Kristus baznīcu, jau Kristus miesu šeit virs zemes. Mēs šeit Gregors skolā redzam kādu statuju, kur mēs redzam Kristu kuram kā, nav rokas. Un šajā gadījumā te ir tas gadījums, ko es arī gribētu stāstīt par Vāciju, kur pēc kara arī vienai no statujām bija šīs rokas norautas. Un tā vietā, lai šo statuju atjaunotu ar visām rokām, apakšā tika uzrakstīta plāksnīte. Kristus saka, jūs esat manas rokas šajā pasaulē. Un tas ir tas, ka katra šī dāvana ir tas kanāls, caur ko mēs katrs izpaužamies. Cits kā rokas, cits kā acis, cits kā mēlē, cits kā kājas, bet katrā ziņā mēs esam šie reālie Kristus mīlestības darbi iemiesotāji šeit starp cilvēkiem un galvenokārt tieši baznīcā. Jūs teicāt, ka svētā gara dāvāns mēs izmantojam tad, kad piedzimstam no augšas, tā kā vēlamies kristībā. Bet vai tām ir arī kaut kāda saistība ar tām dāvanām? Nu, teiksim, ja man ir laba balss, vai tas kaut kādā veidā ir saistīts ar svētā gara dāvanām, ja tas nav saistīts? Šī gadījumā šī dāvana, kas tiek dota man kristībā, tā nav saistīta tik daudz ar manām spējām vai talantiem kas man varbūt jau iedzimta vai pārmantota, vai es esmu kaut kā veicinājis un tā. Talanti un spējas var būt kā iespēja sadarbībā ar šo konkrēto svētā gara dāvanu. Viņi var būt sadarbībā kādai konkrētai kalpošanai un līdz ar to šīs kalpošanas arī kvalitātei. Bet pēc būtības, piemēram, dziedāšanu mēs nenosaucam par svētā gara dāvanu, bet gan par spēju vai talantu. Kāpēc man kā kristietim vispār ir svarīgi runāt par šīm svētā gara dāvanām? Tāpēc, ka šīs atgādājuma dāvanas ir reālas. Jo mēs varam runāt tikai par to, kas ir, par to, kas ir reāls. Un šīs dāvanas ir reālas, bet es teiktu tā, varbūt Lutriskajā baznīcā nav tik ierasts par to tā runāt. Un eh, tas līdz ar to dod tādu priekšstatu, ka ir kā tradicionālajām kompozīcijām nebūtu vispār šī tēma par gara dāvinām, bet tā tas nebūtu nav. Jo, kā mēs zinām, mēs sakņojamies rakstos, un arī mūsu tajā lozungā ir vienīgi svētie raksti mūsu ticības mērs un mēraukli, tāpēc arī mums ir jārunā par svētā gara dāvinām, jo viņas ir rakstos minētas un par viņām ir skaidri rakstīts. Vai es kā draudzes cilvēks varu kaut kādā veidā just, vai es lietoju svētā gara dāvanas, vai es, teiksim, kalpoju savā atbilstošā vietā, vai nē, vai to kaut kā var just, vai redzēt, ka es kalpoju pēc tās dabas dāvanas, vai es kalpoju tā pēc sava prāta. Kā to tā var izmērīt vai, vai mm -hmm. ap, ieraudzīt? Šī gadījumā, kad arī teica just, ja katrā ziņā arī sajūtu līmenī ir iespējams to tā noteikt, jo tad, ja es darbojos saskaņā ar šīm svētā gara dāvanām, uz ko Dievs man ir aicinājis, tad manā kalpošanā ir liels gandarījums par paveikto, par izdarīto, par sasniegto. Savukārt, ja es daru draudzē kādu varbūt aktivitāti, kādu, kādu kalpošanu, bet te pašā laikā man par to nav nekāds gandarījums vai nav arī īpaši augļi, tad ir jautājums, vai es darbojos saskaņā ar šo savu svētā gara dāvanu. Bet bez šaubām būtu ļoti svarīgi pārbaudīt rakstos arī. Varbūt rakstos, vai, vai tas ir tas aicinājums, ja tā ir tā dāvana un tā tālāk. Vēl tāds aspekts būtu, ir svarīgi ko citi cilvēki saka. Nu, piemēram, es domāju, ka man ir iedrošināšanas dāvana, bet ja viens cilvēks nav pēc sarunas ar mani teicis, tu gan man iedrošināji, tu gan man stiprināji, tad um, Ir, protams, jautājums par to, vai tik tiešām manī šī dāvana ir. Vai atkal gluži otrādi, varbūt ir bijusi vienkārši telefona saruna ar kādu cilvēku, un viņš pēc tam nākamajā dienā saka, zini, man par to bija daudz jādomā, par to, ka mēs runājam, un paldies tev! Paldies! Tiešām Dievs caur tevi man deva atkal drosmi, deva atkal spēku celties un iet uz priekšu. Un tas arī ir viena no tādām pazīmēm. Bet, protams, pāri visam ir lūkšanas, lūkšanas un lūkšanas un lūkšanas, ka es varu saprast šo Dievu gribu un es varu viņu arī lietot tā, kā tas ir iecerēts. Jautājums saistībā ar misiju. Mēs tomēr esam misijas skola. Un kāpēc mums kā misionāriem būtu svarīgi zināt par šīm svētā gara dāvanām? Pats vārds misija tā ir sūtīšana. Tā ir sūtīšana konkrētam kalpošanas uzdevumam. Un eh, lai vispār mēs zinātu, uz kurieni mēs varam tikt sūtīti un kurien lai mēs ejam un kas ir tas veids, kā mēs Dievs grib piepildīt šo savu misiju pasaulē, tad eh, mums ir ļoti labi zināt, kas ir šī kalpošanas dāvana, ar kuru Dievs grib darboties. Tāpēc katram no nu, mums arī šeit, šai skolā esošajam, vajadzētu būt pilnīgi skaidrībā, vai man ir vairāk evanģelizācijas dāvana, vai man ir ganīšanas dāvana, vai man ir tieši otrādi, man ir vairāk tāda praktiskā palīdzība, vairāk diakonijas dāvana. Bet tas ir ļoti svarīgi saprast, lai neiznāk, ka mēs izejam kaut kādā kalpošanā, kaut vai aizbraucam uz īriju, vai aizbraucam uz Āfriku, vai kaut kur citur, un beigās saprotam, ka tā nav mana kalpošana. Es neesmu kā tāds misionārs, es esmu misionārs vairāk caur praktisko palīdzību. Tā kā tas ir ļoti svarīgi tādā ziņā. Ko darīt ar tām lietām, uz ko es saprotu, teiksim, ka man nav dāvāns? Varbūt man ir grūti runāt, un man nav šī evanģelizācijas dāvāna. Tas nozīmē, ka es vienkārši to varu atstāt, lai dara citi, un, un, un tad es eju savā lauciņā. Evangelizācija eh, nozīmē to, ka es nemāku runāt. Piemēram, apelsīns Pāvils. Viņš bija viens no atzītākajiem misionāriem un evanģēlistiem, bet, eh, kā viņš pats atzīstās, es neesmu labs runātājs. Tā kā runāšana <laughs> netik daudz būtu tas noteicošais. Eh, noteicošais ir drīzāk tā, ka es varu vienkāršā, citiem cilvēkiem saprotamā veidā vienkārši pastāstīt par to, ko Dievs darīs pie manis, kā Kristus man ir aizsniedzis un ko viņš manā dzīvē piepildīs. Bet, ja man īsti nav uz to dāvana, piemēram, evanģelizācija, tas nenozīmē, ka es pilnīgi klusēju ja, par Jēzu. Es stāstu, es liecinu, bet tas katrā ziņā nebūs varbūt tik plaši, kā tas būtu pie viena cilvēka, kuram ir šī evanģelizācijas dāvana. Bet man par to jārunā, nestoties to, ka man šī dāvana varbūt nav tik izteikta. Vai būtu kaut kas tāds, ko jūs noslēgumā gribētu pateikt par šo tēmu? Viennozīmīgi, jā. Pirmā lieta, ko es tiešām jau esmu izteicis un ko es gribētu vēlreiz uzsvērt, katram, kurš ir kristīts, kristīts ar šo kristību, ar ūdeni un trīsvienīgā dieva vārdā, viņam ir dota vismaz viena dāvana, no kura tad būtu viņam labi to apzināties un atklāt. Otrakārt, darbojoties saskaņā ar šo dāvanu, mūsu dzīve iegūst pilnīgi citu pieredzi, ka mēs vairs dieva darbību neuztveram kā kaut ko teorētisku, bet tā būs ļoti praktiska. Praktisks veids, kā Dievs caur mums, kā caur labiem instrumentiem darbosies. Trešā lieta - mēs iegūsim lielu gandarījumu. Tādā ziņā, ka mēs būsim ļoti priecīgi, ka mēs varam to darīt, mēs varam tādā aktivitātē būt. Un tad mūsu kalpošana, mūsu draudzēs nebūs kā grūta nasta, bet gan tāds priecīgs piedzīvojums un sadarbība kopā ar, ar Dievu Svēto garu. Lai Kristus baznīca tiktu stiprināta šeit, šajā pasaulē, un piepildītos tie vārdi, lai nāk tā valstība. Mēs lūgsim Dievu. Visvarenais mūžīgais debes tēvs, mēs Tev pateicamies par svēto garu, ko Tu esi sūtījis. Un mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu neesi atstājis mūs viens pašus, bet esi devis savu garu, lai viņš būtu ar mums – un lai viņš dotu mums savu spēku, savas spējas un dāvanas, ka mēs ne savā, bet tavā spēkā varam iet un darīt par mācekļiem tos, kas tevi vēl nepazīst. Mēs tev pateicamies, varenais Dievs, ka tev vienam visas lietas ir iespējams un ka mums nav jāmēģina tavs darbs darīt pašiem savā spēkā. Mēs lūdzam Tev, kungs, ka mums pietiek vienmēr pazemības lūgt pēc Tava spēka, lūgt pēc Tavām dāvanām, ka mēs tās saņemam un varam lietot tavā spēkā un tavā vadībā. Rādi mums katram, kungs, kas ir tās dāvanas, ko tu mums gribi dot, ko tu varbūt jau esi devis, vienkārši mēs tās nemākam lietot. Vadi, kungs, mūs tā, ka tiešām mūsos un mūsu kalpošanā var būt daudz tevis, daudz tava spēka un maz mūsu un mūsu ierobežotības. Lai tev vienam ir gods un slava par to visu. Āmen. Amen.